بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. ويل للمطففين Ole wao hao wapunjao, الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ambao wanapojipimia kwa watu hudai watimiziwe, وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون na wao wanapowapimia watu kwa kipimo au mizani hupunguza. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Kwani hawadhani hao kwamba watafufuliwa liyaumin adhim katika siku iliyokuu yauma yaqumu nasu lirabbil alamin siku watapomsimamia watu Mola mlezi wa walimwengu wote kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin hasha Hakika maandiko ya ukosefu bila shaka yamo katika sijin Wama adraka ma sijin. Unajua nini sijin? Kitabun marqum. Kitabu kilichoandikwa. wailu yawma idhil lilmukaththibin. Ole wao siku hiyo kwa wanaokadhibisha. Alladhina yukadhibuna biyaumiddin, ambao wanaikadhibisha siku ya malipo. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Wala haikadhibishi ila kila mwenye kuruka mipaka mwenye dhambi. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Anaposomewa aya zetu husema ni visa vya watu wa kale. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Hasha, bali ametia kutu juu ya nyoyo zao hao waliokuwa wakiachuma. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Hasha, hakika hao siku hiyo bila shaka watazuiliwa na neema za Mola wao mlezi. Thumma innahum lasalul jahim, kisha wataingia motoni. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, kisha waambiwe haya ndiyo mliokuwa mkiyakadhibisha. Kalla in كتاب الأبرار لفي عليين حاشا hakika maandiko ya watu wema bila shaka yamo katika illiyin wama adraka ma illiyun na nini kitakachokujuvya nini illiyin kitabun marqum kitabu kilichoandikwa. Yashhaduhu almuqarrabun, wanakishuhudia waliokaribishwa. Innal abrara lafi na'im, hakika watu wema bila shaka watakuwa katika neema. Alal araiki yanzurun wakae juu ya viti vya enzi wakiangalia. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim, utatambua katika nyuso zao mng'aro wa neema. Yusqauna min rahiqin makhtum, watanyweshwa kinywaji safi kiliyotiwa muhuri. Khitamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مهوري wake نمسكي na katika hayo washindanie wenye kushindana. Wa mizajuhu min tasnim, na mchanganyiko wake ni tasnim. Aina yashrabu biha almuqarrabun, chemchemu watakayoinywa waliokurubishwa. Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun, kwa hakika Hakika wale waliokuwa wakosefu walikuwa wakiwacheka walioamini. Wa idha maru bihim yataghamazun, na wanapopita karibu yao wakikonyezana. Wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, na wanaporudi kwa watu wao hurudi nao wamefurahi. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون na wanapowaona husema hakika hawa ndiyo haswa waliopotea وما ارسلوا عليهم حافظين na wao hawakutumwa wawe walinzi juu yao. yawma alladhina amanu min alkuffari yadhhakun, basi leo walioamini ndio watawacheka makafiri. ala alaraiki yanzurun nao wako juu ya viti vya enzi wakiangalia hal thuwibal kuffaru ma kanu yafalun je yeah, makafiri wamelipwa malipo ya yale waliokuwa wakiyatenda Allahu akbar Allahu akbar la Suratul Mutaffifin imeteremka maka Imeanzia sura hii kwa onyo kali kwa huyo anayejipimia mwenyewe sawa na akampimia mtu mwingine kwa upungufu na ikaeleza hayo kwa wayatendayo watu katika kutaka watimiziwe haki zao katika vipimo na mizani na ikaonya mtindo kama huo kwa kuwa ipo siku ya hisabu na ikathibitisha kuwa vitendo vyao vimedhibitiwa katika daftari la hisabu ambalo halimkadhibishi ila mwenye kupindukia mipaka, mwenye dhambi aliyezuiliwa na rehma za mula wake mlezi na mwisho wake ni Jahannam. Tena aya zikawageukia watu wema, zikawatuza nyoyo kwa vitendo vyao na zikataja neema zao na alama zao, zikiashiria namna mojawapo katika neema hizo na kwa ajili ya hizo washindanie wanaoshindana. Na aya zikaeleza waliokuwa wakiyafanya makafiru wakosefu kuwafanyia waumini wanapowaona au wanapokuwa waumini wanapita mbele yao. Na sura ikahitimisha kwa kuwatuliza waumini kwamba siku ya kiyama itawafanyia insafu, wao watakuwa katika neema wakiwacheka makafir, nao wamekaa juu ya makochi wakiwaangalia, na makafiri watalipwa kwa waliokuwa wakiyatenda. Wataangamia wanaopunja ambao wakijipimia wenyewe kwa watu hujitwalia vya kutosha na kuzidi. Na wakiwapimia watu kwa vipimo au mizani huwapunguzia haki yao wanayostahiki kwa dhulma. Hivyo haiwapitiki katika akili zao hawa wanaopunja wenzao kwamba watakuja fufuliwa katika siku ya vitisho vikubwa. Siku watakaposimama watu kwa amri ya Mola mlezi wa walimwengu wote na hukumu yake, wacheni kupunja na kughafilika na kufufuliwa, kwani hakika walioandikiwa wakosefu katika amali zao mbovu, bila shaka yamo katika sijini. Na nini kitakujuvya nini hiyo sijini? Hicho ni kitabu kilichopigwa mistari baina ya maandishi yake wataangamia wanaokadhibisha siku itakapokuwa kufufuliwa na kuhesabiwa, ambao wanaikanusha siku ya malipo na wala haikanushi siku ya malipo ila kila mwenye kupindukia mipaka mwingi wa madhambi. Na akisomewa aya za Mwenyezi Mungu zenye kutaja kuwepo malipo husema, huo ni uongo wa waliotangulia. Ewe uliokiuka mipaka, wacha kauli hiyo potovu bali nyoyo za wenye kupindukia mipaka imegubikwa na ukafiri na maasi walioyatenda. Hakika ni kweli kuwa hao wanaokadhibisha watazuiliwa siku hiyo rehema ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maasi walioyachuma. Kisha hakika hao bila shaka wataingia motoni. Kisha wataambiwa kwa kwa kebehi. Hii basi ndiyo adhabu inayokuteremkieni ambayo mlikuwa mkikanusha duniani. Ni hakika kuwa vitendo vya watu wema bila shaka vimeandikwa katika iliyin. Na nini cha kukujuvya nini iliyin? Hicho ni kitabu kilichoandikwa wazi maandishi yake. Wanakihudhurisha na kukihifadhi malaika waliokurubishwa. Hakika watu wema bila shaka watakuwa katika neema za peponi juu ya viti vya enzi wakiziangalia neema na ukarimu aliwakirimu Mwenyezi Mungu. Utaona katika nyuso zao uchangamfu na mng'aro wa neema, wakinyweshwa kinywaji safi kilichohifadhiwa. Kuhifadhiwa huko hakukuzidisha ila uzuri wake, na kupata neema hizo basi na washindanie wanaoshindana. Cha kuchanganyisha kinywaji hicho ni maji ya taslimu ya peponi, nayo na ni chemchemu wanaoinywa waliokurubishwa si wengineo katika watu wa peponi. Wale waliokuwa wakibeba madhambi kuipinga dini, walikuwa wakiwacheka kwa kejeli waumini duniani na wakipita waumini mbele yao basi wao hukonyezana kwa kuwabeza. Na hao wakosefu wakirejea kwa ahadi zao hurejea kwa furaha na kuona ladha kwa vile kwa kejeli waumini. Na wakiona waumini husema, ama hakika hawa wamepotea kweli kwa kumwamini Muhammad. Wala hawa wakosefu hawakutumwa wawe wa kuwahukumu waumini kwa kuwaongoza au kuwapoteza, wala kuwa ni walinzi wa vitendo vyao. Basi siku ya malipo walioamini watakuwa ndio wa kuwacheka hao makafiri kwa kuwalipizia kile kicheko chao na kejeli yao ya duniani. Ilhali wako juu ya vitanda na matakia watakuwa waumini wakiziangalia neema za Mwenyezi Mungu alizowapa. Je, makafiri watalipwa kwa ghera kwa waliyotenda duniani?